падգամավորների։ Քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների ներխորհրդանական կապերին, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Այդ մասին հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովները եւ Արցախի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Քննարկելով վերջին շրջանում հակամարտության գոտում իրավիճակի սրումը, Ադրբեջանի կողմից շարունակական ապակառուցողական եւ սադրիչ գործողությունները, Ադրբեջանում պետական մակարդակով ալիատիացիան դրսևորումը կողմերը կարևորում են 1994 եւ 1995 թվականների զինաթաթարի անժամկետ համաձայնագրերով ստանդնած միջազգային պարտավորությունների կատարումը, ընդգծում են Վեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովերում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կարևորությունը Մասնավորապես զինադատարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմների ստեղծումը որպես կանխարգելման գործիք արձանագրում են, որ Ադրբեջանի կողմից հակամարտության խաղակարգավորման ուղղությամբ ստանձնած պարտավորությունների խախտումը, կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման խոչընդոտումը պատասխանատվություն է առաջացնում Ադրբեջանի համար հետևանքների իր ողջ ծավալով, դատապարտում են Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից Ժնևյան կոնվենցիայի հետևողական խախտման քաղաքականությունը քաղաքացիական բնակավայրերի հարևանությամբ ռազմական հենակետերի տեղակայումը եւ խաղաբնակցությունը որպես կենթանի վահան օգտագործելը կոչ են անում միջազգային հանրությանը հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման պատասխանատուների նկատմամբ կիրառել թիրախային քաղաքական եւ տնտեսական պայժամիջոցներ, ակնկալում են ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների առավել արդյունավետ եւ գործուն ջանքեր ուղղված իրավիճակի կայունացմանը եւ խաղաղ գործընթացի առաջընթացի համար պայմանների ապահովմանը, դիմում են միջազգային կառույցներին ակտիվորեն նպաստելու Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը, աջակցելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Հայտարարությունը ստորագրել են Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը, Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը եւ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արսիկ Մխիթարյանը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի շարժում 88 խմբակցությունը հանրապետության նախագահի պաշտոնում առաջադրել է խմբակցության ղեկավար Էդվարդ Աղաբեկյանի թեկնածությունը։ Խմբակցությունը առաջադրել է իմ թեկնածությունը եւ առաջադրման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերն արդեն հանձնել ենք, ասել է Էդվարդ Աղաբեկյանը։ Նշենք, որ ազգային ժողովի հայրենիք, ժողովրդավարություն եւ դաշնակցություն խմբակցությունները Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար առաջադրել են գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն խմբակցությունների կողմից նախագահի թեկնածուի առաջադրման վերջնաժամկետը հուլիսի 12-ն էր։ Առաջադրման ավարտից հետո 24 ժամվա ընթացքում կհրապարակվի ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը հանրապետության նախագահի թեկնածուների, ինչպես նաև ընտրության անցկացման օրվա եւ ժամի մասին։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ Արցախի հանրապետության նախագահի առաջկա ընտրությունների կապակցությամբ։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Արցախի հանրապետության համանդրության 168-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն գործող հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան 50 եւ ոչ ուշ, քան 40 օր առաջ ազգային ժողովը խմբակցությունների առաջարկությամբ ընտրում է հանրապետության նախագահ որը պաշտոնավորվում է միջև գործող ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետի ավարտը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ Արցախի հանրապետության օրենքի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն խմբակցությունները հանրապետության նախագահի թեկնածուներ են առաջադրում գործող հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ քան 64 եւ ոչ ուշ քան 57 օր առաջ։ Սահմանված կարգով եւ ժամկետներում Սույն թվականի հուլիսի 5-ից 12-ը ներառյալ Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել է երկու տեխնացու՝ Էդուարդ Արտավազդի Աղաբեկյանը շարժում 88 խմբակցության կողմից, Բակո Սակի Սակյանը հայրենիք, դաշնակցություն եւ ժողովրդավարություն խմբակցությունների կողմից։ Հաշվի առնելով հանրապետության նախագահի ընտրության համար համանդրությամբ նախատեսված ժամկետները եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ Արցախի հանրապետության օրենքի 149-րդ հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ մասերի պահանջները Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի կողմից Հանրապետության նախագահի ընտրությունը տեղի կունենա ազգային ժողովի հատուկ նիստում, որն իրավունքի ուժով կգումարվի 2017 թվականի հուլիսի 19-ին ժամը 11-ին։ Դուք լսեցիք ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հայտարարությունն Արցախի հանրապետության նախագահի առաջիկա ընտրությունների կապակցությամբ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ինչպես արդեն հաղորդել են, երեք տեղի ունեցել Արցախի հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Թեմային անդրադառնում է մեր աշխատակից Վարսիկ Հարությունյանը։ Նախքան օրակարգային հարցերին անցնելը հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղարամանյանը շնորհավորեց աշխատակիցներին գործունեության տասնամյակի արթիվ, այնուհետև ներկայացվեց այդ տարիների ընթացքում հանձնաժողովի կատարած աշխատանքների մասին համառոտ տեղեկատվություն։ Այս տարիների ընթացքում իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացման գործում հանձնաժողովը զգալի աշխատանք է կատարել տնտեսության տարբեր ոլորտներում գործունեության թույլատրման, մերժման կամ զրկման ցակագների սահմանման եւ այլ հարցերի կարգավորման ուղղությամբ մասնավորապես ըստ ոլորտների ընդունվել է 882 որոշում։ Հանձնաժողովի կողմից Առաջին անգամ սահմանվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում վերականգնող էներգիայի ռեսուրսների օգտագործման, էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիա վաճառքի սակագները եւ անցած ժամանակահատվածում 18 անգամ վերանայվել է էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիա վաճառքի սակագները։ Օրակարգի առաջին հարցով հանձնաժողովը հիմք ընդունելով իմաստ համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության դիմումը համաձայնություն է տվել ընկերության կանոնադրական կապիտալի 75% վաճառելուն։ Հանձնաժողովը բավարարել է M Էներգո Փակбаժնետիրական ընկերության ներկայացրած հայտը տրամադրելով Քաշաթաղի շրջանում Աղավնո համայնքում Հագարի գետի Աջաբնյա հատվածում 772 մետր բացարձակ նիշում Միություն փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ը գործողության ժամկետով եւ սահմանել կառուցման լիցենզիայի պայմանները հանձնաժողովի անդամ Անդրեյ Մուսայելյանի խոսքով Էներգետիկայի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայության եւ տնտեսական մրցակցության կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում համաձայնություն տալ լիցենզիայի համար 0004 կանոնադրական կապիտալի 75% բաժնի տոմսերը բաժնամը մասերը վաճառելու։ Սա որոշում ուժի մեջ է մտնում դրա ընդունման հաջորդող օրվանից։ Փոփոխությունը կատարվել հանձնաժողովի 2017 թվականի մարտի 30-ի Վիվաս համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Ջերմաջուր փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի հզորության արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշման հավելվածում դրվածքային հզորությունը սահմանելով 10336 մեգավատ։ Մեկ այլ որոշմամբ հանձնաժողովը հաստատել է ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում Փակbaşնետիրական ընկերության գործունեության իրականացման աշխարհագրական տարածքը, ընդգրկելով նրանում Գիշի, Ծաղկաշատ եւ Ակնաբերդ համայնքները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Քաշաթաղի շրջանի Կովսական համայնքի ձեռքբերումների հոգսերի ու խնդիրների մասին է մեր աշխատակից Բելալալյանի ռեպորտաժը։ Կոմսականը մայրաքաղաք Ստեփանակերտից հեռու է մոտ 150 կիլոմետր։ Տեղտեղ ոլորապտույտ հողային ու քարոտ ճանապարհը Ամռանն ավելի երկար է տևում փոշու ու խանձող արևի պատճառով։ Երկար ճանապարհից հոգնածությունն անմիջապես տեղի է տալիս Կովսականում, որտեղ ծառերն այնքան շատ են, որ կարելի է նաև բնակավայրին ծառաստան անվանել։ Համայնքը ձևավորվել է մոտ 15 տարի առաջ, բնակության թիվը աճել է ոչ միայն բնական, այլ նաև մեխանիկական աճի շնորհիվ, իսկ դա նշանակում է, որ ողջի գետի ափին այս բնակավայրում բնակություն հաստատել ցանկացողները եղել են ու այսօր էլ կան քաղաքը պատրաստ չի նոր բնակիչներ ընդունելու։ Ես համոզված եմ, եթե ունենանք պայմաններ, շենք շինություններ, երկու օրը մեկ անպայման մի ընտանիք գալիս է, առաջարկում են վերաբնակվելու, ուղղակի պայման չունենք ընդունելու։ Խնդիրը դա է, հա, իրոք ցավոտ խնդիր է դա։ Այսօրվա դրությամբ Կովսականի համայնքը, որի կազմում են նաև հարևան Տիծմայրի ու Խարատան գյուղերը, ունի 230 ընտանիք 850 շնչով։ Այս թիվն էլ այնքան վատ ցուցանիշ չէ համայնքի ղեկավար Ռազմիկ Մարգարյանի խոսքով, սակայն ժողովրդագրական առավել գոհացուցիչ տվյալները էականորեն կազդեին համայնքի կյանքի որակի վրա, վստահեցնում է համայնքի ղեկավարը։ Եթե բնակչության թիվը ավելանա, բնականաբար քաղաքին ել ավելի շատ ուշադրություն կդարձնեն, կյանքը երանդուն կդառնա, արտադրամասեր կառաջանան։ Ուղղակի զուտ խնդիրը դրանում է, որ մենք այսօր պայմաններ չունենք նոր ընտանիքներ ընդունելու։ Համայնքը վերաբնակեցնելու գործընթացը մեկ այլ դժվարություն եւս ունի։ Գոսականում չկա նույնիսկ մի փոքրիկ հյուրատուն, որտեղ հնարավոր կլներ նորեկներին գիշերակացի պայմաններով ապահովվել, ինչեւ հիմնական տեղավորվելը։ Իսկ վերաբնակչին հատկացված տունը բնականաբար վերանորոգման կարիք է ունենում, ինչը ամենակիչը մի քանի օր է պահանջում պայմաններ չունենք։ Նոր որ գալիս են, մենք չենք կարողանում տեղավորել։ Անկամ մի հույլատուն չունենք ժամանակավոր կացարան։ Տրամադրենք եւ որ ասենք շինանույթը կգա իրենց շինանույթ տրամադրենք։ Խնդիրը դա է։ հա։ Համանքի ղեկավարը հավաստիացնում է, որ արտահոսք համանքից չկա։ Հերացել են հիմնականում նրանք, ովքեր աշխատելու հետ սեր չունեն որոնք որ մի քիչ ասենք աշխատանքեր ծեր չունեն, դրանք են հիմնականում թողել գնացել։ Աշխատողները, որոնք որ հողի հետ գործ ունեն, դրանք ամուրել կպած են նպատակել չունեն գնալու։ Նշենք, որ Գովսականում վերջին տարիներին բնակություն են հաստատել նաև Սիրիահայ ընտանիքներ։ Նրանք առանձնանում են իրենց աշխատասիրությամբ, հողը մշակելու գրագիտությամբ։ Նոր բնակավայրի ընտրության հարցում Սիրիահայ ընտանիքները չեն սխալվել։ Կլիման, պայմանները, մարդիկ աշխատելու հնարավորությունը եւ աշխատանքի արդյունքը ամեն ինչ նրանց սրտով է։ Ոստի եւ համայնքի ղեկավարը վստահ է, որ նրանց կողքին ավելանալու են նոր հայրենադարձներ։ Անկամ ես ամոզված եմ, եթե Սիրիայում խաղաղություն լինի, նրանք էլի չեն գնա, մնալու են։ Այսօրվա դրությամբ են 14 ընտանիքը, որը ստեղ են, ամենակիչ ցանկատարածություն ունեցողը 200 հեկտարից պակաս չունի։ Մինչև 800 000 հեկտար անկամ ընտանիքա, որ այսօր 1000 հեկտար մի ընտանիքը ծորենի դաշտեր ունի։ Մեր տեղի բնակիչներից շատ-շատ անգամներ առաջ են իրենք։ Բելալալայան այսօր Հադրութի շրջանում նկատելի աշխատանք է տարվում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ։ Հերակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Արցախի հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման կարևոր պայմաններից մեկը ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման ուղղությամբ իրականացող միջոցառումներն են։ Այդ ուղղությամբ Արցախի հանրապետության կառավարության կողմից իրականացող միջոցառումները տեսանելի են։ Հադրութի շրջանում այդ աշխատանքները հստակ կազմակերպելու նպատակով վարչակազմի ղեկավարի կողմից ընդունվել է 2017 թվականին Հադրութի շրջանում ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման ուղղությամբ իրականացող միջոցառումների մասին որոշումը, որի համար հիմքի հանդիսացած վարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետ Նվեր Գրիգորյանի կողմից ներկայացված տեղեկանք։ Ներայն հարցին թե ինչպես է իրականացում ծնելիության բազմազավակության խթանման միջոցառումները շրջանում սոցիալական ծառայության տարածքային գործողության պետը նշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2008 թվականի հունվարի 1-ից գործում է պետական աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին ծրագիրը։ Ըստ այդ ծրագրի միջև 40 տարեկան նորաստեղծ ամուսնական զույգի ամուսիններից յուրաքանչյուրին հատկացվում է 150 հազարական դրամ։ Հստակեցվել է նաև Արցախի Հանրապետության հաշվառում չունեցող պայմանագրային զինծառայության մեջ գտնվող անձանց ամուսնության միանվանդ նպաստ հատկացնելու կարգ։ 2016 թվականին հունվարի 1-ից մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը ամուսնական միանավակ նպաստանալու համար Հադրութի շրջանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն ընդդիմել 152 քաղաքացի։ Ստացված բոլոր դիմումները գրանցվել են, ստացվել են անձնական գործեր եւ վճարվել է 20 միլիոն 700 հազար դրամ։ Արցախի բնակչության թվային նպաստելու նպատակով ընտանիքում ծնված յուրաքանչյուր երրորդ եւ հաջորդ երեխայի անվան բացում են նպատակային ժամկետային ավանդային հաշիվներ 500.000-ից մինչև 700.000 դրամ նպատակով։ Այդ նպատակային պայմանագրային պայմանները 500.000-ից մինչև 700 դրամի չափով։ Այդ ծրագրի շրջանակներում շրջանում գրանցված 58 ընտանիքի համար ժամկետային ավանդական հաշվները փոխանցվել 31 միլիոն դրամ։ Նվեր Գրիգորյանը միաժամանակ նշեց, որ 2010 թվականի հունվարի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում երեխայի ծննդյան դեպքում սահմանվել է նպաստներ ըստ երեխաների քանակի 100.000-ից մինչև 700.000 դրամի չափով։ 2016 թվականի հադրուտի շրջանի 194 ընտանիքում ծնունդ է գրանցվել, որից 71 ընտանիքում ծնվել է մեկ երեխա, 34 ընտանիքում երկրորդ երեխան, 9 ընտանիքում չորրորդ երեխան, 9 ընտանիքում 5-րդ երեխան, 3 ընտանիքում 7-րդ երեխան եւ 1 ընտանիքում 10-րդ երեխան։ Վերնշված ընտանիքներին հատկացված ծննդյան միանվագ նպաստի գումարը կազմել է 51 միլիոն 100 հազար դրամ։ Ծնելիության եւ բազմահարցակության խթանման ծրագրի իրականացող միջոցառումների կարևոր տեղ ունի դեպք եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար բնակելի տների կառուցումը։ Նշված ծրագրով հադրութի շրջանում կառուցվել է 18 բնակելի տուն եւս 8 շինարարություն ընթացքի մեջ 2016 թվականից մշակվել է ծրագիր, որով թույլատրում է 5 անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներին ապահովել բնակարանով։ 2017 թվականին նույն ծրագրի համաձայն գնման եղանակով ձեռք է դրել բնակարան եւ հատկացվել 5 երեխա ունեցող մեկ ընտանիքի։ Ծննդից բազմազավակության խթանման նպատակով 2017 թվականի հունվարի 20-ին Տաշիր խմբի հիմնադրի եւ նախագահ Սամվել Կարապետյանի եւ Տաշիր բարեգործական հիմնադրի կողմից հաջորդի շրջանի 2016 թվականին 11 ընտանիքների գրանցված 4-րդ երեխայի ծնողներին հատկացվել է 4000 ԱՄՆ դոլար։ Ըստ գործակալության պետի 2017 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ գործակալություն հաշվառված են 144 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներ։ Գնում է հուսալ, որ ծրագրի իրականացման միջոցառումները հնարավորություն կտան բարելավել ժողովրդական իրավիճակը վիճակը, թե Արուրքի շրջանի համայնքներում եւ թե շրջանում ամբողջությամբ վերցրած։ Արևմտյան Ամերիկայի երիտասարդական թևի նախաձեռնությամբ եւ Արցախի երիտմիության մասնակցությամբ 2009 թվականից Ստեփանակերտում կազմակերպվում է Մատաղ սերնդի ամառային հանգստի ճամբար։ Այսօր Աշոտ Բեկորյան վան համար 2 հիմնական դպրոցում տեղի ունեցավ ճամբարի բացման արարողությունը։ Մանրամասները Վարդուհի Բադասարյանի ռեպորտաժում։ 9-րդ տարին է հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական կառույցներն Արցախցի 10-ից 16 տարեկան պարմանիներին ու պարմանուհիներին համախմբում են ամառային հանգստի ճամբար գաղափարի շուրջ։ 180 հոգու համար նախատեսված ճամբարին մասնակցում է 210 երեխա։ Ճամբարի պետը Ամերիկայի արևմտյան ափիջ ժամանած Վահե Լեփեջյանն է պատմում։ Իրանց սովորացում ենք երկ, բար, զանազան դասընթացներ ունենք, պատմության մասին, մշակույթային, սնունդ ենք տալիս, իրանց տալիս ենք հիգենիայի վերաբերյալ, այսինքն ատամի խոզանակ, մածուկ, Ամերիկայից Վահեի հետ եկել են 10 կուսակցական ընկերներ կազմակերպելու ճամբարի Արորյան։ Արցախում նրանց միացել են եւս 15 համախոհ ընկերներ։ Հանդիսավոր տողանին ներկային ճամբարականներն ու խմբապետները։ Ճամբարի բացմանը նրանք երկեցին Արցախի եւ Հոիդա օրներքերը։ Հայոց երագույնը խորհրդանշող գույներով խմբերը հնչեցրին իրենց նշանաբանը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Հոիդա խմբակցության անդամ Լեռնիկ Հովանիսյանն արժևորեց ճամբարի անհրաժեշտությունը ճամբարները ամառային միտված են, որ เป զի մեր պատանիները, մեր երեխաները կարողանան իրենց ամառային հանգիստը անցկացնել, միևնույն ժամանակ ազգային գաղափարախոսությամբ, ազգային նվիրումով իրենց ամառը անցկացնեն։ Հոիդա վարիչ մարմնի ատենապետ Մերուժան Սուլեյմանյանն ընդգծեց, որ արդարացված ու արդյունավետ է նման ճամբարների կազմակերպումը, ներկայիս ճամբարի խմբապետները նախկին ճամբարականներ են։ Ճամփարի մասնակից ցանկացած պատանի թեկուզ ամենաչարաճճին ճամփարի վերջում դառնում է կարգապահ ու կազմակերպված։ Ճամբարականները եւս նշեցին, որ իրենց ժամանակը հանիրավի չեն ծախսում։ Ամեն մի վարքյանը նրանց համար ուսանելի է։ Փաստում են Վիկտորիան Նարնջագույն, Լիլի Թկապույտ եւ Մարինեն Կարմիր խմբերից։ Ճամփարը շատ հետաքրքիր է անցնում, խաղեր են խաղում, երգեր են սովորում, ձերքի աշխատանք են անում, հայ ժողովրդի պատմությունն են անցնում։ Ես պատրաստում եմ շատ հետաքրքիր ապարանջաններ։ Մեր ժամանակը անցնում է շատ հետաքրքիր։ Ես բոլոր խմբաբերներից գոհ եմ, որովհետև նրանք վերաբերվում են մեզից շատ լավ։ Ճամբարում առավոտյան 10-ից մինչև 16-ը բացառված են համացանցից օգտվելու հնարավորությունները, ասում է Վահե Լեփեջյանը։ Շատ կարևոր են երեխաների միջանձնային շփումներն ու մի քանի ժամվա ընթացքում նրանց ձեռք բերած գիտելիքները։ Եվ բացի ճամբարի բուն նպատակը կարևոր է նաև Առաջինը շատ կարևոր է ամեն մի սպիրկահայ տեսնի մեր հողը լինի ստեղ, սա է մեր հայրենիքը, մեր բոլոր չանքերը սրան են դրամադրվում։ Երկրորդը կարևոր է, որ Արցախի ժողովուրդը իմանա, որ սպիրկը իրանց կողքին կանգնած է։ Իսկ երրորդը ուզում ենք բոլորին ցույց տալ, որ դաշնակցությունը հայ ժողովրդին կողքին կանգնած է ու կանի իր կարելին ՕԻԴ-ի տարբեր կառույցների երիտասարդների նախաձեռնությամբ Արցախի շրջաններում նույնպես կշարունակվեն ամառային հանգստի ճամբարները, որտեղ կընդգրկվեն շրջանների դպրոցականները։ Միջազգային լրահոսից Ինտերպոլը մերժել է Եվրախորհրդանի չեխ падգամավոր Յարոմիր Շտետինային ձերբակալելու իրավունք տալու Ադրբեջանի խնդրանքը։ Ադրբեջանի կողմից այդպիսի դիմում ներկայացնելու պատճառ հանդիսացել է Փետրվարին Շտետինայի այցը Լեռնային Ղարաբաղ, որի ընթացքում նա դատապարտել է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ իրականացրած գործողությունները։ Չեխական կողմն էլ այս առիթով հայտարարել է, որ Ադրբեջանն այս քայլով ցանկանում է խուսափել միջազգային հանրության կողմից իր համար բացասական արձագանքներից ու գնահատականներից։ Շտետինայի վերաբերյալ դիմումի մերժումը ադրբեջանական տխրարչակ սև ցուցակի ձախողումն է։ Մարզասերների համար Բրենցքամարտիկ Արթուր Աբ รา համը հուլիսի 15-ին Լոնդոնում կմենամարտի բրիտանացի 27-ամյա Քրիս Յուբենք կրսերի հետ։ Հայ պրոֆեսիոնալ բրենցքամարտիկ 37-ամյա Արթուր Աբ รา համը պատրաստ է առաջիկա մենամարտին։ Facebook-յան իր էջում տեղեկացնում է նրա մամլոխոսնակ Սիրան Գրիգորյանը։ Վիճարկվելու է աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 17, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։